kada se čovjek mnogo šali, i onda počne govoriti, ne znaš, ono što mi kažemo, ne znaš što govori, počne govoriti o haramima, počne ovo, sve mu zanimljivo, haramu postao sladak, djehennemu postao sladak, islamu dosadio, i onda sad tim, hop, Allah tabarik wa ta'ala ga može basiti djehennem. I zato, kada govorimo o ovome što je govor neistinu, jednu ću stvar večera spomenuti, znači jedan haram, Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas sačuva od toga. I našu omladinu. I zato ovoj stvari u istinu, znači primjećujem, primjećujem, a niti istraživam, niti tražim, ali primjećujem da ima ljudi koji idu u džamiju koji su posvećeni tome. Međutim, Allaha tabaraka wa ta'ala molimo da nas sačuva od harama. A draga vraća, to je danas nešto što je zavladalo, a to je gledanje serija. Znači, pogotovo danas, kada se pojavile pod navodnicima nekakve muslimanske ili turske serije. I čovjek ide u džamiju, žena poprivena, međutim, sve zna što se dešava. Znači, prati serije, znači, ama zama kod sto serije koje govore o ashabima i tabinima. Znači, serije, kod sto serije koje govore o ashabima i tabinima i gdje se samo citira ajit i hadis. Hrana, braću, svi će se složiti sa mnom. Da ono što je glavna sa u tim serijama, Jer ne bi bilo zanimljivo da nije toga. Jer većina matematika ti serija, blud, zinalog, prevara, muž prevari žen, žena prevari muža i tako da. Znači to je glavna sigurno tematika takvih serija. I zamislite onda, čovjek musliman, koji pada Allahu tabarake wa ta'ala na sečnu. Žena koja pada Allahu tabarake wa ta'ala na sečnu. Koja zna šta je zinalog. I čak znate, draga braću, da Allah poslanika alihi sanatu selam kaže da je zinaluk oči u pogled, a da je ti, zinaluk jezika govor. I to je čovjek onda kasnije prepričava. Jesi vidio šta ovaj uradi ovoj, kako ova ovoga, kako ova ovoga. Draga braću, to je jedan musliman koji se Allaha boji. To je jedan musliman koji vjeruje u poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam može sebi dozvoliti La havla wa la kuvvata illa Čovjek ponekad radi svojih greha, kad ide greje za greje, greje za greje, počne činiti određenu stvar, nije ni svjestan toga. Međutim, zato smo tu da se napomenemo na to. Draga braću, čovjek koji vjeruje u Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da sjedi i da gleda satima iz dana u dan da gleda u haram. I zato neće se sad zadržati na to. Ovo što ću vam reći, neka se čudi ko će se čuditi. I neka se posle toga prepričava ako će prepričavati. I neka se smije ako će se smije. Međutim, draga braću, sva fikski e, simpozijum islamske uleme, fakija, fukaha, su rekli da uneseš televizor u kuću da je to haram. I sad nekako god hoće kaže e, da oni koji to govore da su nazadni, da su vaki, da Znači kažu da uneseš onaj šeitan da je to haram. Znači ja vam mogu sljedeći put pročitati fetve uleme. Znači imena ovog, od vremena islam, islamski kolegija, fetvi, pojedinac, da je to haram. Osim normalno, da to bu, budu čisto islamski kanali. Da uneseš to, ko što dan, a danas, hvala Allahu tebara kve ta'ala, ima dosta islamskih kanala. I na engleskom i na arabskom, naravno na našem jeziku nema. Da ima što, to je u redu. Međutim, druge kanale, znači kažu haram, ne kaže vam džavad goroš, nego vam to kaže Bin Bazi, Useimini, Albani, i kolegi u Židi, i kolegi ovdje i tako dalje. Pa ako će se neko smije, nek se smije njima, nek se ne, ne smije meni. I zato vam još jednom kažem, znači da čovjek gleda to koji vjeruje Allaha tabarak wa ta'ala i sudni dan, draga vraću, da se Allaha tabarak wa ta'ala, ne samo to još, da to čovjek gleda, da kažemo sa svojom familijom, sa svojom ženom, sa svojom djecom, djeca da ti rastu, da ti to gledaju, da se djeca odgajaju uz bud iz inalog, da ženu koju su uzao kao je emanet, umjesto da je podučiš Allahovoj vjeri, ti da joj kažeš, hajde sa mnom gleda haram. Allah mi Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nam podari takoliko. I da nam podari da se Allah tabaraka wa ta'ala istinski boji. I draga braćo, znači, da se to dešava? Znači, ova stvar u srajnosti na pravom putu je nešto o čemu čovjek treba da razmisli. Znači, je to moguće da je nekome islam dosadio? Znači, prije smo mašala, imali, volili i otići u džamiju. Imali želju da učimo Kur'an. Međutim, sad šta? Prošlo nije više fora, nije više moda. Jedna čovjek kad jedno se počne furat na džahennam, ono što je zna, on bola drugima govorio. On drugima govorio, boj sa Allaha, savjetovo fino i sve to, sad kaže, slušaj, kaže, mora čovjek biti u skladu društva, mora čovjek biti vaki, ne može, moraš znati koja je serija. Znači, ako nisi to, onda si papak, onda si nikakav. La haula wa la znači islam, je li moguće da nam islam dosadi? Može li islam dosadi čovjeku? Može li ti džahennem postati sladak? Ideš putem i znaš što je džahennem. Znači žena, mašla prije se nosila Allah akbar. E, dosadi vam to više. Sad se mora malo tegniti, malo zategnuti, malo našminkati, malo ovo. Zor, sad džahennem je postao sladak. La hawla wa la kuvati ila billah. Molim Allah, tabarik wa ta'ala, da nam podari uzrajno zraga vraću. I ovo je jedan veliki belaj, veliki musibeta. I zato pogledajte ono, pogledajte ono što je, što je naša ulema govorila. Znači, kako te neke stvari, prija, prija, znači, ono što nisu, Allahu i tabarak i ta'ala neprijatelji, ono što nisu mogli, neprijatelji s nama mogli da urade puškom, sada mogu preko jedne 20 sa 20, 50 sa 50, urade, ubacite i gotovo. Ljud se prohelači, zaboravaju džame, zaboravaju Allaha, zaboravaju dunjaluk i ahiret. Radi čega? Radi žena. Svaki dan vidi onda čovjeku, tako dolazi problemi u braku, postane mu što je dosadna njegova žena. Znači gotovo, sad više ne. Svaki dan on vidi tamo neku. I, kak... I nije čudo što ljudi idu u takve harame ko što idu. I onda, i on, mislim to je sad zasebna ja mamaš tema. Znači ljudi odoše u razne harame da Allah te barek ve ta'ala وتومي tome ناداني للخير أوصاني الدين ناداني للخير أوصاني والذنب أضناني يا خالق الأكوان والذنب أضناني يا خالق الأكوان الدين ناداني للخير أوصاني